Neka je salavat i salam na imama i predvodnika poslanika i vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashaabe. A zatim, draga braćo muslimani, islamskoj čistoj akidi, onoj čiji je izvor Kur'an i sunnet pripada uzvišeno mjesto u vjeri. Njen položaj poput je temelja građevini, poput srca tijelu, poput korijena stablu. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala i kaže u svojoj plemenitoj knjizi Alam tara ألم تر Allahu ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة asluha thabitun wa far'uha fis السماء Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer lijepa riječ kao lijepo drvo korijen mu je čvrsto u zemlji a grane visoko prema nebu. Ovakav je i položaj akideta u vjeri. Ogroman položaj, uzvišeno i počasno mjesto, visoki stupanj, pripada čistoj ispravnoj akidi ubjeđenju. Značaj akideta duboko je usađen u dušama njenih iskrenih sljedbenika. Duboko je usađen u njihovim srcima. Od nje ispravne čiste akide polaze i njoj se vraćaju. Zbog nje se umaraju, natječu i boreju i zbog nje pobjeđuju, nadvladavaju i nadmašuju druge. Veliki je njen značaj i položaj u dušama i srcima njenih istinskih iskrenih sljedbenika. Nakon što su je srca iskrenih vjernika spoznala i nakon što se ona učvrstila, duboko ukorijenila u njihovim dušama, tako čvrsta i postojana islamska akida rezultirala je lijepim moralom u strajnosti na pravom putu potpunim dobrim dijelima strajnosti i neumornosti u pokornosti taatu u ibadetu i pridržavanju Allahovi subhanahu wa ta'ala naredbi kada god je ovaj čisti islamski akidet bio postojan u dušama svojih sljedbenika, bio jači i dublji u njihovim srcima, tada im je on bio i veći poticaj na svako dobro, poticaj na svaki uspjeh i ustrajnost na putu do njega. Zbog svega ovoga, briga za čistim islamskim akidetom mora biti velika i neprestana. Briga za akidetom kod istinskih vjernika mora biti veća od svake druge njihove brige. Mora biti veća od njihove brige za jelom, pićem, odjećom i ostalim njihovim neophodnim stvarima. Zašto? Zato što akida, islamsko vjerovanje, čisto islamsko vjerovanje, u stvari predstavlja suštinu života njihovih srca. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم او vjernici odazovite se Allahu i poslaniku kada od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati ono što će vas učiniti živim dakle čista islamska akida suštinski je život srca iskrenih vjernika, temelj na kojem se podižu i grade sva njihova dijela, ona je postojanost njihova morala, ljepota njihovog izbora i pravog puta. Zbog toga pažnja prema njoj i znanjem i ubjeđenjem mora biti velika, kao i ono što slijedi posle toga od truda, zalaganja, žrtvovanja i ustrajnosti u pokornosti Allahu Đalla Jalaluhu ukoliko budemo proučavali životopis naših ispravnih prethodnika, da Allah dželalu bude svima njima zadovoljan, nastani ih u džennetu i nagradi ih za sve muslimane najboljom nagradom, budemo li proučavali njihov život, vidjet ćemo njihovu veliku brigu za čistim islamskim akidetom, veliku pažnju koju su joj posvećivali, pažnju kao ni jednoj drugoj stvari. Ona, čista, ispravna i neizmijenjena, bila je njihov najveći i najčasniji cilj, njihovo najveće nastojanje. Tu svoju brigu i pažnju za islamskim akidatom iskazivali su na razne načine, na brojnim poljima. Od toga i ono što je bilo razlog njena čuvanja, opstanka i ustrajnosti, to jest pisanje korisnih dijela, o čistom, neizmijenjenom islamskom akidetu, dijela koja su učvršćavala islamski akidet, pojašnjavala ga, donosila dokaze za njega, odbacivala i odgovarala spletkama spletkaroša, inatima i nađija, njenom negiranju od strane nevjernika kao i onima koji su pretjerivali u njenim pitanjima i na taj način je također mijenjali ispravni prethodnici, Allah svima njima bio zadovoljan i smilao im se, na ovom polju dali su veliki doprinos. Mnogo se zalagali i bili na hizmetu islamskoj akidi. Potpomagali je, pisu, pišući stotine dijela, od malih do velikih. Onih koji su sadržavali sva poglavlja islamskog akideta, do dijela učinjenja koja su obrađivala određena poglavlja, onih koja su pojašnjavala i učvršćivala istinu do onih koja su odgovarala njenim protivnicima, nevjernicima, licemjerima i inađijama. Naši ispravni prethodnici uzimali su islamsku akidu jedni od drugih, s na koljeno, čistu, neizmijenjenu, jasnu, poput sunca u pobjela dana. Pri njoj nije bilo nikakvih nejasnoća zbog ispravnosti, jačine i jasnoće njenih dokaza. I takvu akidu su preuzimali iz generacije u generaciju. Jedna generacija bi preuzimala čistu akidu od prethodne, zatim bi je čuvala, odgajala i nakon toga prenosila sljedećoj narodnoj generaciji i neće prestati skupina iz ummeta Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame biti na istini i potpomagati istinu sve dok ne nastupi sudnji dan. Oni koji se odvoje od ove skupine neće joj ništa nauditi, već najveći gubitnici bit će ti koji pored ove skupine izaberu nekakve druge skupine. Svoj gubitak spoznaće na sudnjem danu, kako o tome govori Allah dželle Jalaluhu, pa kaže ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Na dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći kamo sreće da sam se uz poslanika pravog puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo. On me od Kur'ana odvratio, nakon što mi je dat bio, a šeitan u istinu čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu. U nekoliko naših narednih predavanja, uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu spomenut ćemo upustva i razloge postojanosti akideta naših ispravnih prethodnika i njenoj čistoti daleko od bilo kakvih izmjena i pored dugog vremena ispunjenog raznoraznim iskušenjima. Akidat je kod ehli sunneta val džemata, onih koji se pridržavaju Kur'ana i sunneta u ovome vremenu, jeste onaj akidat kojem je pozivao i Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam. Akidat na kojem su bili ashabi i oni koji su ih nakon njih slijedili u dobru, prenosili s koljena na koljeno, iz generacije u generaciju, sve dok taj akidat čist, ispravan, neizmijenjen nije stigao i do nas, do ovih vremena. Svakako, mnogi su se okrenuli od ovoga akideta, od pravog puta i sve je to Allahu poslanik Muhammed alihi salatu wasalam nagovjestio u svojim hadisima pa je rekao u istinu Onaj od vas koji bude živio poslije mene, vidjet će mnoga razilaženja. A na vama je da se držite moga sunneta i sunneta mojih pravednih nasljednika. Prihvatite se toga čvrsto svojim kutnjacima i dobro se čuvajte novih stvari u vjeri, jer u istinu svaka nova stvar je novotarija, a svaka novotarija je zabluda. Kako bilježe imam Abu Ebu i Tirmizi, šeha Albani, alaihi rahmetullah, ovaj hadis pomnje u svojoj zbirci vjerodostojni hadisa. U drugom hadisu Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao ovaj ummet će se podijeliti na 73 skupine, sve će u vatru osim jedne. Kako bilježe imam Ahmed Abu i drugi, šeha Albani, alaihi rahmetullah, bilježi u svojoj zbirci vjerodostojni hadisa. Dakle, vjera jedne skupine bit će ispravna. Samo jedne skupine bit će ispravna. Njen pravac i njeno objeđenje bit će ispravni jer su ih preuzeli sa čista izvora. Preuzeli su ih iz Allahove knjige i sunneta njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame. Nisu ih obuzele strasti, prohtjevi, niti su pribjegli svojim razumima i mišljenjima već su pribjegli čistom izvoru, Kur'anu i sunnetu i njihovim komentarima od strane najboljih generacija. Nema sumnje da postoji mnogo razloga koji pomažu opstanak ove čiste akide u dušama i srcima njenih sljedbenika. Nakon dozvole Allaha subhanahu wa ta'ala koji čisto vjerovanje i postojanost na njemu daje kome on uzvišeni hoće. Zbog ovoga od svakog muslimana se traži da jača svoju vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da stalno traži pomoć, podršku, spas i učvršćenje, postojanost od njega subhanahu wa ta'ala jer je svaka stvar u njegovim rukama na svakom muslimanu je da kaže وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبِ Uspjeh moj zavisi samo od Allaha. Ja se u njega uzdam i njemu se iskreno vraćam i obraćam. Zatim, nakon ovog, na svakom muslimanu je da zastane kod svih razloga, pogleda u njih posluša sve savjete i upustva koji učvršćuju njegovo vjerovanje i čuvaju ga čistim od bilo kakvih izmjena, potpomažući se, kao što rekoh, u svemu tome samo Allahom Đelle Đelaluhu. Na osnovu govora islamskih učenjaka spomenut ćemo upustva i razloge koji učvršćuju čisto islamsko vjerovanje u dušama njegovih sljedbenika i čuvaju ga od bilo kakvih izmjena. Pa prvi razlog očuvanja i postojanosti islamskog akideta jeste čvrsto pridržavanje za Allahovu knjigu i sunnet njegova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallameh čvrsto pridržavanje za Kur'an i Kerim i sunnet Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Vjerovanje u sve što je došlo u Kur'anu i sunnetu. Čvrsto ubjeđenje da ništa od Kur'ana i sunneta nije dozvoljeno ostaviti, već se mora u sve to vjerovati i sve se to mora prihvatiti. Tako ehli sunnetu al džematu. Sljedbenici sunneta i džemata prihvataju sve tekstove iz Kur'an Kerima, sve tekstove iz vjerodostojnog sunneta, prihvataju sve što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika alihi salatu wasalam. Prihvataju sva Allahova imena i svojstva o kojima se on opisao, o kojima je on govorio u svojoj knjizi, ili kojim ga je opisao njegov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam. Prihvatamo sve što je došlo o vjerovjesnicima i poslanicima u Kur'ani Kerimu i vjerodostanom sunnetu.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 poslije više ne sumnjaju, već se bore na tom putu svojim imecima i svojim životima na Allahovom putu, to su oni koji su jedino iskreni. Na ovakav način sljedbenici ehli sunnata val džamata postupaju sa svim kuranskim i hadijskim tekstovima. Vjeruju u sve i predaju se svim tim tekstovima – Kao što je jedan od ispravnih prethodnika i rekao, od Allaha je objava, poslanica, a na poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam je bilo njeno dostavljanje, a na nama je predavanje njoj. Na nama je da se predamo toj objavi. Pa onaj ko se bude čvrsto držao Allahove knjige, i sunneta njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame, polazio od njih i vraćao se njima, njegovo vjerovanje zasigurno bit će čvrsto, postojano, sigurno i daleko od bilo kakvih izmjena. Šehhul Islam ibn Taymiya alaihi rahmetullah je rekao najveći pokazatelj razlike između istine i laži, upute i zablude, pravog puta i stramputice, puta sreće i uspjeha i puta nesreće i propasti, jeste to što je ono s čime Allah subhanahu wa ta'ala poslao svoje poslanike i objavio u vezi toga svoje objave, učinjeno istinom koju je obavezno slijediti njome se jasno razlikuje uputa, znanje i iman. Potvrđuje se da je to istina i da se sve mimo toga od ljudskih govora poredi s tim. Pa ukoliko se bude slagalo, onda je to istina. Dok ukoliko se bude razilazilo s onim što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, onda je to laž. Ukoliko ne bude se znalo da li se slaže ili ne, jer je dotični govor općenit, cilj onoga koji je izgovorio nije poznat ili je poznat njegov cilj ali se ne zna je li Allahov poslanik alihi salatu wasalam došao s potvrdom istog ili negiranjem istog tada se usteže i ne govori osim sa znanjem a znanje je ono za što postoji dokaz i korisno je ono čime je došao poslanik alihi salatu wasalam ovime je ukratko pojašnjen pravac ehli sunneta val džemata kada je u pitanju pridržavanje za Kur'an i sunnet. I samo na ovakav način uspjelo se očuvati čisto islamsko vjerovanje. Kao što je šehol islam Ibn Taymiye alaihi rahmetullahi rekao na drugom mjestu, naprotiv na mnogim drugim mjestima, jer je to često spominjao, rekao je ko odstupi od dokaza, ostupit će i od pravog puta. A nema dokaza osim u onome s čime je došao Allaho poslanik sallallahu alihi wa ala alihi wasallame. Također Ibn Abil Iz, alihi rahmetullah, poznati hanefijski pravnik, učenjak i veliki komentator dijela Akidatu Tahavije, rekao je u tom istom komentaru kako da se dođe do osnovnog znanja s nečim drugim pored onoga s čime je došao Allahov poslanik alihi salatu wasalam. To jest to je nemoguće. Dakle, Allahova knjiga i sunnet njegova poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilo je ono čemu su se ispravni prethodnici vraćali i na što su se oni oslanjali i zahvaljujući tome oni su sačuvali svoje vjerovanje. Niko od njih, Allah njima bio zadovoljan, smilovao se svima njima, nije dolazio od sebe sa nekakvim svojim govorima, svojim ubjeđenjima. Na taj način dolazili su samo sljedbenici strasti koji su učestali mijenjanje svoje vjere, i pravaca u njoj i daleko bili od postojane čvrste ispravne islamske akide. Dok sljedbenici sunnata i džemata, ahli sunna wal džemaa, nisu dolazili ni sa čim od sebe, pogotovo ubjeđenjem. Oni su se prepuštali kuranskim i hadijskim tekstovima, čvrsto vjerujući u njih. Poslušaj prelepe riječi šeho Islama ibn Taymiya, alaihi rahmetullah, kada kaže ja ne dolazim sa ubjeđenjem, niti neko prije mene, to jest ne priliči mi da dođem od sebe sa ubjeđenjem, da ga izmislim, niti to priliči nekome koje je bio prije mene, poput Ahmeda, Šafije, Malika i drugih velikih imama. Niko od njih to nije činio i nikome to nije priličilo da učini, već se ubjeđenje uzima od Allaha subhanahu wa ta'ala njegova poslanika sallallahu alihi wasallama i onoga na čemu su se složili prvaci ovoga ummeta. Uzima se iz Allahove knjige, iz Buharijinih, muslimovih i drugih hadisa onoga što se vjerodostojno prenosi od ispravnih prethodnika. Kako kaže u svojim fetvama u trećem tomu na 203. strani. Također je rekao šehol islam ibn Taymi alaih rahmetullah ubjeđenje šafije i ubjeđenje prvaka islama, poput Malika, Seurija, Euzaije, Ibnul Mubaraka, Ahmeda ibn Hanbala, Ishaqa ibn Rahoje, poput je ubjeđenja učenjaka za kojim su se oni povodili, a od njih su bili Fulajl ibn Jad, Ebu Suleiman ad-Darani, Sehl ibn Sa'd ad-Testuri i drugi. Među ovima i sličnim njima, imamima, nije bilo razilaženja po pitanju osnova vjere. Također je Jebu Hanife Rahimehullahu ta'ala ubjeđenje koje se pouzdano prenosi od njega po pitanju telhida, Allahove jednoće i kadera, Allahove odredbe i sličnog odgovora ubjeđenju ovih imama. A ubjeđenje ovih jeste ono na čemu su bili ashabi tabijini, koji su islijedili u dobru, o čemu je govorio i govori kitab i sunnet. Dakle, ovo je prvi razlog, prvi temelj očuvanja ove čvrste, ispravne islamske akide u dušama njenih sredbenika, dakle, čvrsto vjerovanje, ubjeđenje, oslanjanje na Kur'an i sunnet, vjerodostani sunnet, bez čega nema čvrstine ispravnosti i postojanosti. Drugi razlog očuvanja i postojanosti islamskog akideta jeste čvrsto ubjeđenje da Kur'an i sunnet sadrže jedino, ispravno i istinsko vjerovanje. Čvrsto ubjeđenje da Kur'an i sunnet sadrže jedino, ispravno, istinsko vjerovanje. Selefu salih, ispravni prethodnici, Allah im se svima smilovao, čvrsto su vjerovali da Kur'an i sunnet sadrže jedino ispravno istinsko vjerovanje, da u njima nema nedostataka, ni u jednom pogledu, već naprotiv, u potpunosti Kur'an i sunnet pojašnjavaju ispravno vjerovanje. Kako Allah subhanahu wa ta'ala i kaže, Al-jevme akmeltu lakum dinekum, Danas sam vam vašu vjeru usavršio, Danas sam usavršio vašu akidu, vaš ibadet, vaš ahlak. Wa atmemtu alaikum ni'meti. I blagodat svoju prema vama upotpunio. Wa raditu lakum ul islam edina. I zadovoljan sam da vam takav islam bude vjera. Dakle, u Kur'anu i sunnetu je pojašnjeno sve što je potrebno ljudima. Sve što je vezano za njihovo vjerovanje, njihove ibadete, njihove međuljudske odnose, njihovo ahlak, moral, ponašanje, obhođenje. Naprotiv, u vjerodostojnom hadisu je došlo da je Allaho poslanik alihi salatu wasalam rekao u istinu nije bilo vjerovjesnika prije mene, a da mu nije bilo obaveza da uputi svoj narod na ono što je dobro i da ih upozori na ono što je zlo. To je bila obaveza sve jednom vjerovjesniku. Pa nakon što su sljedbenici sunneta povjerovali potpunim imanom i čvrsto prihvatili da su njihova vjera, njihovo objeđenje, njihovi ibadeti, njihov ahlak, ponašanje, obhođenje potpuni i potpuno do utančine pojašnjeni u Kur'anu i sunnetu, tada su, tada su se čvrsto i pridržavali Kur'ana i sunneta. I uvijek samo se vraćali Allahove knjizi i vjerodostanom sunnetu Allahovog poslanika, alaihi salatu ve wasalamu nisu imali nikakve potrebe da se vraćaju nečemu drugom mimo Kur'ana i sunneta. Na taj način učvrstili su svoje stope i bili postojani u slijedjenju Kur'ana i sunneta, što je zasigurno rezultiralo potpunom, sigurnom čistotom njihovog ubjeđenja. Šehhul Islam ibn Taymi, alaihi rahmetullah, rekao je Doista Allahu poslanik alejhi salatu vesselam pojasnio je cijelu vjeru. Pojasnio njene osnove i njene ogranke. Njene javnosti i tajnosti, znanje o vjeri i rad po toj vjeri, sve je pojasnio. I u istinu ovo je osnova svih osnova znanja i vjerovanja. Pa tako svaki onaj koji se bude čvršće pridržavao ove osnove, najpreće je da njegovo znanje i njegov rad budu najispravniji. Pod ovom osnovom podrazumijeva se potpuni povratak, potpuni oslonac na Allahu subhanahu wa ta'la knjigu, pridržavanje za Allahu knjigu i sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, jer je o njima pojašnjena cijela vjera, kako ubjeđenje, tako i baditi, tako ahlak ponašanje međuljudski odnosi. U njima su do utančine pojašnjeni adabi obavljanja fiziološke potrebe, adabi čistoće i sličnog, pa zar je moguće da se u njima pojasne ovi adabi, a da ispravno ubjeđenje ostane nepojašnjeno. To je nemoguće. To je nemoguće kao što je i imam Malik ibn Enes, alaihi rahmetullah, imam Darul Hijre, imam Medine, rekao nemoguće je da vjerovjesnik, alaihi salatu wasalam, pojasni svome ummetu svaku stvar, pa čak i način obavljanja fiziološke potrebe, a da im nije pojasnio tevahidu. To je nemoguće. Zbog toga Kur'an i sunnet sadrže u sebi potpuno dobro, potpunu uputu, potpuno objeđenje, ibadete, ponašanja, međuljudske odnose i čovjekova postojanost i ustrajnost zavise od njegova pridržavanja za Allahovu knjigu i vjerodostojnost vjerodostojnog sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Kao što je Malik rahimehullahu ta'ala i rekao, sunnet je Nuhova lađa, pa ko se ukrca u nju, ispasit će se, dočim onaj koji je ostavi, ne ukrca se na nju, utopit će se. Ej vallah. Treći razlog očuvanja i postojanosti islamskog akideta jeste vraćanje Allahovoj knjizi, i vjerodostojnom sunnetu Allahog poslanika alaihi salatu wasalam u svim sporovima da bismo očuvali svoje islamsko vjerovanje na nama je da se u svim svakodnevnim našim sporovima vraćamo Allahove knjizi i sunnetu Allahog poslanika alaihi salatu wasalam Ehli sunna wal jama'a shodno prethodno pojašnjenom ubjeđenju koje se duboko urezalo u njihove duše da jedino istina se nalazi u Kur'anu i vjerodostojnom sunnetu i jedino rješenje se nalazi za svakodnevne sporove u Kur'anu i sunnetu kada se desi spor, kada se desi razilaženje. Ehlu sunne val džema'a ne vraćaju se nikome i ničemu drugom do Allahove knjizi i sunnetu sunnetu njegova vjerovjesnika alaihi salatu wasalam. Dobro znaju i čvrsto su ubijeđeni da se spor, razilaženje neće riješiti osim vraćanjem i pridržavanjem za Kur'an i sunnet. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ wa ahsanu ta'vila. Pa ako se u bilo kojoj stvari raziđete, vi se u tome vratite Allahu i poslaniku, ako vjerujete u Allaha i posljednji dan. Neka znate, to vam je bolje i najljepše rješenje. Nema sumnje da će onaj koji na ovakav način bude rješavao svoje sporove, sporove koji se budu dešavali između njega i drugih ljudi, nema sumnje da onaj koji se bude stalno vraćao u Kur'anu i sunnetu, da će takav biti postojan u svome vjerovanju. Da će takav biti čist, smiren i spokojan. Zbog toga sljedbenici sunneta u svakom sporu, svakom nesporazumu, svakom razilaženju vraćaju se Allahove knjizi i sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, znajući da se ljudski razumi, razmišljanja i pogledi uveliko razlikuju. Zato nema nam popravka niti rješavanja naših sporova i razilaženja osim u potpunom, potpunom, potpunom vraćanju, istinskom vraćanju svih nas Allahove knjizi i sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam ovo je bez sumnje, bez imalo ikakve sumnje veliki razlog postojanosti sljedbenika istine na istini. Allaha Jalla Jalaluhu molimo za smirenost i zadovoljstvo, čistoću i postojenost našeg ubjeđenja, naših ibadeta, ahlaka, ahlaka, svega onoga s čime je došao Allahov poslanik alihi salatu wasalam od svoga uzvišenog gospodara. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u našem ispravnom, istinskom vjerovanju u njega, dželle djelaluhu, istinskom slijedjenju njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, da budemo od onih koji su čvrsto ubijeđeni da istina i pravi put nalazi se jedino u Koranu i vjerodostinom sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da rješenja za sve sporove razilaženja nalaze se jedino u Kur'anu i vjerodostojnom sunnetu.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 سارت في العزم بدية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قاتلتي